Eta itza laburki, hartuko dut laburzki, atxalde untan, gerren aplat eh, kronika haintzin justu justuan. Txege beraz bit, zendako, behain itzek bezala t-shirt bat ala fitxa bat ukan duzu ez, txege nik gaztetxo nintzelaik erosinuen nuen afitxa. Zendako? Ba ez dakit, baina kule egiten zuen beraz gambaran ez ahi nuen. Atzo hurriaren zortzia zen, beroita marrurte bete dira, txege bara zela eta gaur egun, Telefonoak babesteko koketan da, ondartzako oialen gainean, txapa, ala, zure bulegoan, kafe edateko kigren, kikera gaineko irudin agusia da. Argazkiak markatu zuen garaian eta askifite irautzaren ikono bezala agertu eta kontsumo produktura bilakatu. Alberto Korda, kubako argazkilariak hartu zuen, milagatzion urtean, eta txegebararen eriotzean argazkilariak bere eskubideak eskaintzen ditu italiar bati milioi bat aldiz imprimatzen duena eta hortik dena joiten da kopiraitik. Ez hemen librean erabiltzen altzen garaian irudia, baina hori fini, gerostik enpresa batek du kudeatzen, argazki laria zenaren semeak enpresa du eta orain bedena pagatu behar da. Bentsa, orain konvers edo Louis Vuitton eta Mercedes Benz bezalakoek ere erabiltzen dute iraultzailaren irudia. Nolakoa denez gure mundua. Itzeta butzen, pausa bat, Ez, alderantziz, musikari lekoa gure kronikalari irurekin egun. Eta hitz eta eh, Dominik Berriz itzuli zauku benan ez bakarrik aldiuntan Gerren aplat emankizunaren zat e, dina, atxalde hon? Atxalde hon ahantxa eta entzule guzi eri Bai, e, eh, gerren aplat emankizuna izanen da egun Eta gomita batzuekin, bi gomita bata da Pista Flash, Eta bigarrena, Christophe Lambert, eh, bada, bada orden. Ah, ezaguna da bai. Baina momentuko ez da hemen ordean, espero... Uh, ba, luzatuko dugula, bera jin artean. Eh. Ba, gomita la berezia da? Gomita berezia, zenta musikologoa da, eh, Christophe Lambert, da bezala. Eta nahi nuen jinarazi bere bere jakintza entzuteko musikaren inguruan. Ados, orduan, eh, Dominik zu hori izango zira usaian bezala artista baten aurkezteko beraz, pentsatzen dut? Bai, eta pista flash! Pista... flash ez da posible, eh? hola, hola astea emankizuna. Egan beharra pista flash piskate hiri dela egun, mafrundi da, gure ez da jera denez... Uh, eh, Erabea iduridu pixka bat. pista flash? Ba, egun Pista flashek eh, baditu guretako flash batzu berriketaria da eh, arte eh, mundua berriketaria izanen da. Guazen berdin, lehen berrisailarekin, pista flash zuri itza beraz. Egunon arantxa eta entzuleak. Euskal kantagintzaren kontseilu gorenak galdegindu egoak kantuaren bertsio gehiagorik ez egitea. Norbaitek kantu horren bertsio berri bat egiten badu, urkatua izanen da donostian, aste arte batez goizeko zazpietan. Madonak hiru bizardun txalapartari galdu ditu. Ikusi baitu zue, deitu 0 sortzireun, irureun, laureun zemakirat. Beste zemaki batera pasa gaite zen. Bost egun. Eta bai, badu bost egun ez dugula crowdfunding baten laguntzeko mailarik ukan. Bere azken kontzertuan, Niko Etxartek errekoja gainditu du. Hogeita jostorekin izigarriko zigarreta gulatu du. Ginez bukaren ordezkari batek, ontzat eman du errekor berri hau, eta kantaria zori ondu du. Bot zedera duen bertxolari bat, atxe dute goi egin. Benito Lertsundik ez du siberua soportatzen kantariak aitortu du ere bai Sibirotar Euskalkia erridikuloa dela eta pastoral baten ikustea bere bizitzako eksperientziarik txarrena izan dela. Onartu du Sibirotar kantuen bertsioak egiten zituela, diskak hainitz saltzen baitzituen. Itxasoak, itxasoan urak handi dire dio kantuak. Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia Aldizkarian, Xavier Bikatsi katedradunaren artikuluak egan hori konfirmatu du. Bikatsik onartu du artikuluaren idaztea lan handi, astun eta gogorra izan dela. Irunetik horra zaigu berri latz bat. Mikel Sakolegi kantariak bizikleta istripu bat ukandu. Horren ondorioz, eskerriko zangoa amputatuko diote. Eta arantxa asmakizun batekin bukaditzagun berriak. Bai, uh, pista flash. Orduan, zergatik Mikel Laboak ez ditu bere kantuak espainolez kantatzen ahal? Mm, ila delako? Bai, mi bazu arantxa, <laughs> beti asmatzen duzu. ah, bai, konten naiz. Ez den uste zuen ber uh, eh, espirituan nintzela, baina bai, ados, ongi. Nik enakien, enakien, pista flash olako improvisazioa gelditu beharko da momentu batez. Eta jirazira, horretara behar da. Itinerjaria zen behintzat eh, kultura munduko berriak eh, pista flashi esker. Laster berriz beste berri bat zomanen dauzki guzu ez? Bai. Dominik, duzuia talderik edo artistarik aurkezteko gaur? <clears throat> bai. Ah. Banituzke bat baino gehiago, baina egia erran bat atxiki dut, hor joan den aste, astean eukandut uh, eh, proposamen bat, hori uh, azparnetik dina, Hala nola, uh, intxoz putz, azparnekoa uzapesa baginakien pilota, pilotari ona zela garaibatez, orain kantagintzan uh, sartu da, eta hasi da beraz disko bat grabatzen, eta igorri dit disko horren lehen kantua, nik promo, promozionatzeko, eta plazera hondirekin beraz aurkeztu nahi nizun, eta eh, kantu hori, behar da pixka bat sagitz uh, eh, bezala aurkeztu eh, intsozputzen eh, diskoaren uh, helburua, mm Zeren eta disko hori nahi izan du egin udauntan, udauntan badakizue turismoaren gaia sentsiblea izan dela bai Euskal Herrian bai eta Europan gaindi eta e, intsozputzek nahi izan du bere kesua adierazi turismofobiaren inguruan pixka bat oldartu nahi zuen, eh, ikusi baitu... Berak gai... ere soberaturista dela dio edo? Ez, eh, alderantziz erraiten du iduritzen zaio berari gaia ez dela untxat jatatua. Eta berak proposatzen du gehiago turismofobia selekzionatu bat. Ados. Eh, ez baita ere, ez baitira turista guziak berzakuan ezagri behar. Hmm. Eta beraz, eh, egon ordez, eh, kesu eta triste bere sokoan, nahi izan du hori kantuaren bidez zabaldu eta mezu positibo batekin eh, eh, mintzatu jendeari eta beraz kantua hasi du begitz e, eh, intxozputzek. Ordian, entzuten dugu? Bai, entzunen dugu, justu egan behar da mm. ere, gomita batzu badituela, eta produkzioa ez duela fini, hor lehen kantua da, mm baina, ene ustez, urrun joanen den kantaria da. Eta hor izanen dira, hor ditugu ere eruk batzu, baita eiztari bat ere gordetu dela uste dut eh, kantarien artean. Ados. Begoazen ordean? Intxos putz. Azparnetik. Azparnetik. Zerpoletagore karrikak Zerixakoak azpandarrak jarri turistak Gure ateak eta bihotza Zabalik! Zatozte turistak azmagnera Leno zebazka ikustera Badurgo behar duziena Behar duziena Da maitasuna Maitasuna da baitasuna da Baitasuna da Bai We atrosla eta no Ega monegaskak so que zirezten Baidenak salbo Boha betzagak Baita zunada Barkatu Dominik uh, Zer errandu, ha? Eh? Baita zunada suna da. Ez dena denak ongiotorriak, salbu, boamiak. Boametzarrak, bai. Boametzarrak, eh, zer egan nahi duri ez da onartezi da. Askiarki da, uste dut eh, denek ulertu dutela egan nahi izan dena. Intsoz putzen eh, iritzia da, errespetatzen aldugu. Errespetatu, bai, baina... zer da, problema bat baduzu kantu horrekin? Bai, uste dut baietz, erra edatzaile baita eta bereziki ba, udauntan egia da zerbait gertatu zela, azparnen ez dakit eh, horrekin uh, lotura duen, baina... Uh, Baliteke, bai. Uda, astapenean hor izan ziren eh, bidaiako jendeak, rugbi zelaian instalatu zirenak, eta berriz joan zirenak ere, garaibat pasa ondoan, eta eta berriz behar ziren eh, beste bidaiako jende batzu, eh, baina ezin izan ziren etorri, uh, eh, be egun batez, bota izan baitzen terrenoan, errukbi bi terrenoan, Ungaria. Beraz, animaleko usaintxarra botatuz eta be, moztuz azkenean bidea, bidaiako jendeer, bo, ez dakigu nork ginduen, baina ala ere aski berezia, bo, eh? Hortan bego beraz, Dominik, uh, eh, intxosputzekin, uh, eh, ez nahi segur, uh, egokia den ala ere kantori. Hauzapesak bere uh, hartu ditu, galdeginez laborariek kaka botatzea uh, errugbizelaierat, ez ditezen gehiago itzuli uh, azparnerat. Bon, bon. Eni tokatzen zait diskoa orkestea eta nahi dizu eta bisu bat eman, diskoa deituko da intxosputz, mm? arrasista ez, arrasosua bai. Ados. Eta aurrego hilabetetan eh, prokuratzen alko duzie eh, disko milesgarri hori. Milesker Dominik, beraz, hemen artista orkezpenak usaian bezala, eh, hilabetero sorpresak kertzen dauzkigu. Pista Flash, zuri ez, baduzu beste artista baten eh, aurkesteko gogoa? Egon? Bai, hori da, bai. Bai, orduan nortaz mintzatu nahi zenuk Uh, Mikel Sakolegi, bera irunekoa da, ibilbide berezia ukandu. Betidanik beti danik munduan aritu nahi izan da, hasieran argazkilaritzan aritu izan da. Mundua zeharkatu du argazkian hartzeko. Nepalen izan da, Alemanian, Kroazian, leko hainitzetan azkenan. Tailandian zelarik argazki baten hartzenari, ohartu gabe flasha alderantziz ezagri zuen eta horren ondorioz itxu bilakatu da. Golpe gogorra izan da beretzat, baina arte sorkuntza segitu nahi zuen eta eskulturan hasi zen egur zizelketa kurtso batetan, maleruski, bi besoak moztu zituen zizelarekin. Horregatik dugu aipatzen egun Mikel Sakolegi, malur horren ondorioz, musika munduan sartu baita. Berak ditu bere diska guzien ekoizpena, produkzioa eta grabazioa eramaiten. Aldi guziz populu kultura desberdinen gana joaten da, Aldiuntan, karkazonera arte joan da Mikel, bakarrik eta grabagailuarekin. Mm, meritu hainitz badu, eh? otoztopa mm. ez da egisa izan behar ez, beretzat? Eh, segia da bai, eh, badakit be, biziki bidai gogoja izan dela, beretzat. Mm. Bost aste ezagri ditu irun karkazon egiteko. Mm, Bai, bai. Bo, azkenean han hilabete bat pasadu eta irunera itzuli da. Grabazio horren hainitzekin. Baina bere emazteak eh, oaktarazi dio, etzula grabagailu hartu, baina etxeko tozterra. Suntzitua izan da, hori jakitean, eta egun eta gauez oiu zaritu izan da. Maleruski horren ondorioz mutu bilakatu da. Diska baten egitea erabakidu ala ere, eh, beti autoprodukzioan ari da, eta etxean bakarrik grabatu du entzunen dugun kantua. Tximileta deitzen da, eta entzun baino lehen behitzen behar da Mikel Itxua dela, ez duela besorik, mutua dela, orduan bihotzarekin entzun behar den kantua da, mm. ustez. Diskaren kantu guziak eh, akapela dira, kantua gualdiz, gitarrarekin da ere, berak du gitarra jotzen? Bai, bai, eh, berak du jotzen bai, hmm. bai, bai. Bo, zaitasun pixkat badu, baina mm. azkena kantu unki da. E, eh, lekzio polita da Mikelena. Eh, nahi duenak sohkuntza egiten eh, egiten aldu eta osagarri arazorik uka, uka nik ere. Petsatzen dut ere eh, entzuleak parte hartzen alduera obra hontan itzaliz adibidez bere egongelako argia edo begiak etxiz. Eh, entzuleak, hor, zindako ez du egiten ahal, gidatzen duenak ere, begiak etx eta entzun kantu, Kantu hori. flamberdina dela, azkenean. Hei, hey, lagunak. Txaziste, Dominik? Piskat berantean, ala ere. Pista flash. Ah, pista flash. Ba, ala ere, entzun du kantua zerbait komentatzeko edo... Ba, ba, gero nik, uh, eh, egia erran nik Mikel untsa zautzen dut, beraz, eh, deia... Bo, beti kantu horren komentatzeko, dintzauku, beraz, Euskaldun berri bat, Christoph Lambert delako aktore eta produktore ezaguna... <laughs> Atxaldeon, Kristof, ongi ginen dugu ongi torri hori? Be bai, eh, atxaldeon arantxa. Ola, omen badula orain seila bete Euskal Herrian bizizarela? Bai, um, duela bi urte, bon, karkasonen eh, erosinuen hotel bat, piskat eritiratzeko eta... Eta egia erran urte bat terdian pasata, oartu nintzen, sobera burgesa zela, karkason. Sobera garbia, aspergarria, eta bakizunik abentura pultsuak asetu berritut. Mm. Eta, eta hola, bon, toki zikinago, loitzu eh, bat behar nuen, eta miagitze daitzen baserri alde hori, ebe azkenean, eh, nire etxe berri bezala izenatu dut. Mm. Eta adaptatzeko, beraz, Euskararen ikasteko, ez duzu zailtasunik horkitu? Eh, Egia, miarritzen enen sobera azorik, altabo, bai gorgin, izan zen trail bat nahi da nik nahi zenez, par, han parte hartu nuen, Eta antolaetzailearekin eh, komunikazio zailtasun batzuk handitut. Baina daki zuen bezala, deia Tarzan filman jo nuen, eta hori esker, zimi nuen izkuntzen hori nahi batzu ikasi ituen. Ah, Dea nola da hori? Ah, ah, ah ba, nahi zu, ah, bo, ito bai. Zekit? Hala, pixka bat, <coughs> bat espali, pali, ez da egin, eta gaur egun, erran behar da, aekari esker, Euskal Herriko simino guziekin hitz egiten aldut. Bai, bon, eta musikara berriz itzultzeko beraz? Gurekin bai. eh, adibidez, hori da, erraiten eh, eh, uh, Ba, ba, ba, bo. zimino erdiak ziztelek irratian ir, ir, ir, itzegiteko eh? Bo, paso egin, bai, ez du bali horretan gelitzia. Musika azmintzatzeko hor baik idala ere, Nuntik ditzen zauzkizu musika mailan dituzun, hainbat ezagutza horiek? beraz, ni ez dakit, horretzen no, zidezten, Queen talde ospetsua bai. klipa batean agertu niz. Ah, Princess of the Universe, eta espata borroka bat eginen uh, eh, Freddie Mercury delakoakin. Mhm. Eta mm -hmm. nahi hori izan zen eh, musika munduan eginen lehen urratxa, gerlari gisa. Eta hori eta gero, hasi nintzen idazten, irusona eta espata solo bat entzat, adibidez. Eta joan den urtean erdiaroko ahmen soinuekin egin dut rapsodia oso bat. Hala, hola, hasten izpizkat komposatzen. Hori izan zen musika konkretuaren sensuan egin nuen lehen bira. Bon, zer da musika konkretua? Hori da. Hala. Mm. Bistanda. Ah, Hala, biskalatean zuleak ah, azaldu. E, horrek egan nahi du, edo zen soinu puta, e, musika bezala kontsiratua dela. Ah, adibidez, takitnik. Te Dominik, xaurin nahat? Se, se. Ah, bilo, la. Ah, la. Ah, la. La. Hmm? Hala. No, la. Zer da hori? Ba, e, nahi osu ba, enesentzibitatea da hori eh, da... Pff. Sensibilitatea, bi wolfetik, baino, gertuago denez, ala, komeniago zaidan musika alde fisiko praktiko batetik ikustea. Mm. Ado, sorgun, zer pentsatzen duzu, beraz, entzunugun kantuaz? Ebe, erraiten bezala, Mikel uh, eh, Aspaitik ezagutzen den, izan da, karkazonen ezagutu den kreaturarik unkigarriena, ola, ipatzeko... Uh, eh, Bede oiu etxien distortzioari zigarri sensile izan nintzen eta etxera itzultzeko txartela pagatu nion azkenian. Uste dut entzule guziek, untsen zundu zila, eh? nola artista horrek sofrimenduaren bitartez gorputza eta musikaren arteko harremana sendotzen duen. Eh? Gorputz, gorputzarekiko harremana, eh? Gaur egungo gai aipatuen etariko bat, eh? Ez tea, Dominik. Ba, ba, eh? den, denek senditu dugu, hor. Eh? Sentuk, eh? Bai, bai, senditu dugu. Hala. Gero, jakin behar grabak grabaketa baldintzak, izigarri bereziak eh, direla, hortzen gira, eh? eh Etxian diren gatua ate, eh, emazte gisadoen atxo zarra, hainbat elementu kontrastagarri, eh? Dira, bihotzetik botatzenan oiu urratuekiko irratia ere entzuten da, ala, dira konzeptu berri batzu. Hori um, gaiteko nahi, instrumentazio mailan, eh, arantxa, argunt inovazioan eh, dugula gure Mikel, eh, hartu behar da. Mm. Eh, bere oiuekin idekizuen bide esperimental eh, hori hartzen duela, hartzen gira, eta Hori da, jakizazie zinez, Euskal musikaren altsok bat pasatu zuela, or, eh, Euskal irratietan, arantxa? Bados, biharko musika, ardian behar bada, gaur entzun dugu. Uh... Ba, dudarik gabe. Baina, asiari ipatuz, eh, zenako ez urrengo aldian ginaraziko dugu. Ah, zergatik ez, omen disko berri baten grabatzen ari dela. Badu bere lekoa hemen hasteko. Mil esker beraz zuri Kristof Lambert eta ondoko arte? Ondoko hilabetan bai, arte zementzira? Eh, ba, bai, ementura ba, zegazkin ez badutu txegiten, gaur bai, bezala, Beti okupatia. Bai, bai, bai, bai, bai, Kristof Lambert, uh, eh, Dominik? Hemen, hemen niz. <laughs> Horzira beti biztanda, beti prest, eta pista flash. Horrekin agurtuko gidea gaurko eman kizuna, fini? Bai, deia fini, bai. Yes. Gerena plat, izan nuntza? Txau! Adio! Adio. Eta ondoko hilabetean berriz girren aplat zebankizunarekin dugu itzordu, mile esker zier, laster hitz eta putz zebankizunan eh, giro zaldatuko dugu arrunt, historian sartuko gira, duela hogeita mar urte, mila hogeita zazpi urtean, izan zen xareka da, Euskal Errefusiatuen aurka, uh, aldeko komiteko kide zen garaian, Aniamari Grenie, biltzar nagusiaren eguna zuten egun hortan, uh, gira, beraz, Eh, garai hortaz egun hortaz berekilan hamar bat minuturen buruan eh, segitzen dugu momentuz berriekin Euskal Iratietan bostak eta erdi eh, ben, Bernadette argain zurekilan Eskola, trein, hegazkin, ospitale, zerbitzu publiko hainitzunkiak izanen dira biharko greba egunarekin, zorzi sindikatek elgarrekin deitzen dute, salatzeko gobernuaren lan erreforma, EUNTA hogoi mila enplegu mehatxatuak dira funtzio publikoan, pribatuko langileer eta erretretatu errede deia luzatua da, denek bat egiteko, manifestaldi bat izanen da baionan goizeko amarraketer ditan abiatuko dena geltokitik. Sarako trein tipiko langileek galdeginak ardietsi dituzte lab sindikatarekin hogoita bat langileek buru ilastapenean greba abisu bat pausatu zuten hiru aldarrik apentzitu erretretarat doaztenen ordezkatzea sanotasun eskasagatik prima berezia ukeitea eta euskara lan izkuntza bezala ezagutua izeitea galdeguziak ardietsi dituzte zuzendaritza Barik in bildu onduan. Franz 3 Euskalegia txikialitaike oraino hiru urtez. Akitaniako Franz 3ko zuzendariak hori dio bru deputatuari igorri gutunean. Akitaniak eta Franz 3 itzamen bat egin behar dute, urriaren ogoita hiruan sortzeko eskualde gate bat. Eskaintza berri horrekin eta oraiko teenteari esker, Akitaniako bost eskualdeetako antenak begiratuko direla hitzemeiten du Akitaniako zuzendariak. Bulareko minbiziaren kontra mila berreun emazte lasterka edo kurri atzo donian egaraziko karriketan, eritasunaren kontra borrokatu direnak edo elkartasunez ginak ziren, denak arroxez besti, hamost mila euroz goiti bilduak izan dira, Life is elkartearen alde, edien eta urbilekoen laguntzeko. Bizirik, biziren emankizuna, ilabeteko bigarren astelenean, Euskal Iratietan eta radiokultura.eus interneteko iratian. Aldiuntako gainagusia, INR Sozietatea, Energia Berriztagarrian Ekoizpen Erritararen Bultzatzailea. Euskal Egi Mailan, Finantzak eta Eriko Bidez, Transizio Energetikoa Gauzatzeko, Tresna. Bizirik, biziren emankizuna, urriaren bederatzean, astelenarekin, Arratxeko Zazpietari Goiti. funtzionarioak greba egiterat deitzen dituzte hainbat sindikatuk. Frantziako lan legearen kontrako manifestaldiak izanen dira aste hartuntan.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 Itz eta putz, putz, itz eta putz, itz eta, putz, putz, putz. Prentsaz itzuli bat laburzki eta notik gure gomitarekin segituko dugu Kataluniako referenduma nagusi Espainiako polizia jarri du hauzitegiak justizia jauregiaren zaintzaren arduradun. Hau da titulua berrian mementuz Bartzelonako justizia jauregia zaintzeko eskumena zuten bakarrak mozoak ziren oirain arte Kataluniako, Kataluniako poliziak beraz, baina hemenik aintzina Espainiako poliziak ere badurtarako baimena, gainera zaintza dispositiboaren ardura Espainiako poliziaren esku geldituko da. Hala erabaki du Kataluniako uzitegi nagusiak balizko independentzia aldarrikapen bat dela medio, Puigdemont bihar da hitz egitekoa legebiltzajean eta kasadoko hartarazidio independentzia aldarrikatzen badu, kompanis bezala amaitu dezakeela, uh, eh, kompanis garaian tiroz eraila izan zelarik ordean. Hor ere, eh, hainitz, eh, nola ezan, polemika sortzen duen esaldia PP eskuineko alderdiko bozera mailearenak uh, eh, sare sozialetan eta artikulu desberdinetan aurkituko duziena egun berrian bestalde ere eh, independentziaren aurkako aldarria eraman dute Bartzelonara, hau ere uh, eh, gainagusi, gaurko edabide eta sarean orokorki uh, txemaiten alduziena berrian edota argian, eh, titula desberdina da argian, tentsioa gorenean Kataluniako parlamentuaren astearteko osoko bilkurari begira, biharko bilkurari begira dira beraz denak, eh, bihar eh, Katalunian erabakiko izango da, horretaraz ez beraz, Espainiako poliziak uh, presentzia ondia okanen duela. Beste berrietan eh, argian um, esako urtegia, esako urtegiak sor ditzakeen gutxi esten ditu ebroko ur konfederazioak. Segurtasuna, segurtatua ez dela diote teknikoek, gobernuak aintzat hartu du, adituen erana eta nazioarteko talde bat eskatuko dio ikertu dezala esako urtegiaren proiektuak bermerik ba ote duen nafarroko gunean beraz. Bertxolari txapelketa ere, aipagai argian, gure kontra esanen alde Katialin Mineren eh, kronika edo iritzi tartea hemen irakorgai argian. Kazeta puntu eusen bestalde Parisko mobilizazioa erritar uolde bat izaitea nahiko, nahi dute, bake gileek, luson haste buruntan larumatean eginduten prentsa horrekoaren bilduma bera, zabenduaren bederatzean Parisan iraganen den mobilizazioari buruzko biltzak nagusia antolatu baitzuten bake gileek larun batean. Kazetan bestalde indarkeria baztertu eta elkarrizketa eske munduko agintari oi ugari, bitartekaritza eskaintzak askoren hautan direla estatuari indarkeria baztertzeko eta gobernuari zein gobernu espainolari aldarrikak uh, eh, elkarrizketak barkatu abiatzeko deia egin diete izen handiko zenbait agintarik eh, Hor, uh, Nelson Mandelak sortutako talde bateko kideak dira, besteak beste nazio batuen erakundeko idazkari nagusi izan dako bi nazio artean den kezkaren beste seinale bat. Eta puntu eusen, beraz. Emakume Master Cup ere, uh, eh, izan emaiteak idekiak dira, hau da media titulu tituluan, eta zudezten aldiz, titulu nagusia, Angel Tipiaren ere hilketa eta tortura, amaren egoera ez egonkora, bainan fusioan, Hala, hau da zuidazten titulua, xeetasunak atxeman Hor, nahi eta Jean Rochefort ere aktore zenaren eriotza aipagai eh, frantxez edabide guzietan gaur larogeita zazpi urtetan zendu dena. Hau ginuen prentsa ipamena eta orain gure gomitarekin segitzen dugu eh, gure memoria lantzen Euskal Herriaren historiaz. Euskal Herriaren historiaz hitz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, uskal irratietan. Duela hogeita mar urte, eunta hogei euskal errefusiatu atxilotu zituzten, hau izan zen eh, garai berezi bat, sarekada handi bat, frantses gobernuaren biurgune bat ere izan zen garaian, mila behatziuntala hogeita zazpian, eta uh, sarekada hori ipatu dugu, eh, goizuntan eh, goiz berrin, uh, lekukotasun desberdinak bilduz, eta beste bat ere arratsalde untan, hain Sonia Mari Grenierekin, arratxalde hona. Arratxalde Orduan, zu garaian uh, kolektibo baten uh, kide zinen, errefusiatuak, uh, Euskal Errefusiatuak laguntzeko kolektiboko kide, eta egun hortan, beraz pixka bat ere uh, jauzi bat eginen dugu uh, zure memorian, eta berriz gure ganatzeko ere garai hau, uh, garaian uh, komitearen biltzak nagusiaren egun zen, nola horretzi zu egun hortaz? Bon, <laughs> ordoan, lehenik euh, <laughs> barkamena eskatu behar dut, eta bon, duela oita marra urte pasatu ziren gauza horiek, ordoan, euh, bon, batzutan euh, memoriak ez zirela biziki fidegarriak, benan, jamar uh, dut ere, hain gauza gogor, gogorra izan zen, aski ongi horretzen ez da uste dut. Uh, orduan bai ez kako mm, kidea nintzen, eta errepustiatuen zuten suste, gu komiteetako kidea, eta mm, laragoita lautik beti biltzen ginen, ekintzak genituen, eta pentsatu genuen, bon, orain, Uh, muntatu, behar, antolatu behar dugu bilzer nausi bat, mm. gauzak zelioski egin behar eta bon, gure lehen uh, eh, bilzer nausia izan behar zen urriaren iruan, larogoita zazpian. Orduan, eh, bon, be, hauai badakigu, <laughs> ezela biziki eh, data ona, horren egiteko. E, kanbon egin merke nuen, eta mm, nire horretzapena zen, eh, joan nintzelarik bidian, ikusi e, nituen bai kontrolak basirela, bai ni joan nintzen e, zenperetik, bai, zenpere, zenperen bizi baitzen nire familie parte bat, Eta orduan, eh, bai, senperetik eh, kanbora, ikusi nituen eh, kontrol batzu. Ba. Baina nintzen sobera izitu, eta gero kanboan izanik, jendia etzen etorzen, eta uh, azkenian etorri zen Elena Beloki, rusiatu eta bera ere, hasi zen nirekin piskat keskatzen, jendia. Mm. Eta poliki-poliki etorri ziren bai militanteak, Eta hasitziren kontatzen, baina bazela zerbait izugarria gertatzen zena. Poliziak bazela teilatuetan, milaka polizi, kontrolak nun eta pizkenaka, pizkenaka, ja, efer, hasi ginen zerbait izugarri larria gertatzen zela. Elena Elenarekin egon nintzen, bon, repikatzen dut, Elena zela errefusiatu bat, eta bera ere, ordon, biziki keskatua, eta e, eh, nor balian bat beste rebusatu batekin, asun aranarekin, eh, argalaren e, alarguna zena, eta joan ginen orduan kambora, kamboko plazara, beitu genuen, nik uste dut gure gandik e, urbil bat la polizia, benen ez zuten kasurik eman, eta bon, berba ez zekiten norzen helena, Eta beitu genuen behitzera, eta Orduan, eh, jakin genuen, azun, uh, eh, be izan zela. Azun, gero, uh, eh, ezan azteko erraten dut, be izan zela, eta bon, refugiatu geienak, uste dut, iruro bi, kampuratuak izan ziren, geien geienak uh, egoalde buruz, egoalde ari, ezakit uh, eh, amak bat edo alzeriara, eta berba ere, erta meriketara. Horro mm -hmm. ere, uh, etzela, eta sumada, benen garaian, etzen telefono mugikorik ere. Bai. Eskabat kontekstuan ere sartzeko, ez? Bai, bai, bai, bai, aldatzen du. Eta orduan berritioan ginen, uh, ebe biltzen ginen gelara, eta e, etorzen ziren, bon, ba, deiak, Eta, bai, e, sigur, <laughs> bagenuela ba, telefono bat, orz, eta, e, eh, ez dakit, horretzen naiz guri ratitik, prezeski, Lucien Etxezaretak eh, deitun dit, ah, ez, etorri zen, mm. etorri zen, eta errantzigun, fin, izituak zela uh, guri ratian, eta bazituzten deiak, nun naitik uh, etortzen, eta laguntza eskatzen zuten, ez dakiten zer errandien diari eta Lucienek erran zuei da, e, refusiatuen sustengu komitekoei, zuei da, e, berantzun bat emaitia, kontzeluak emaitia jendeari. Orduan, e, bon, e, gure e, tariko batek e, hartu zuen mikroa, eta erran bo, bon, zer egin behar zen, be, ya, polizia etortzen zelarik, eskatu behar zela, uste dut eh, lekornen, eh, lekorneko hauza peza, juntzarra eh, uh, zena, uste dut lafit jauna, eman zela polizien hain bon, debekatzeko haien sartzea, etxe batean, eta izan genituen uh, egun osoan olako oiartzunak. Uh, bon, ba, bada beste zerbait, ordon pasatu genuen uh, goiz osoa horrela, eh, jendeari edan zuten, eta Uh, orduan uh, Elena gurekin uh, egon zen eskiluzaz, eta pentsatu genuen, bon, be, Elena rentzat biziki uh, zela, gurekin gelditzea. Orduan hasi ginen, kanbon bertan uh, aterbe bat sekatzen uh, Elena rentzat, mainan uh, ezagutzen genituen uh, etxe guziak, Uh, hartuak jadanik okupatuak ziren, hartuak ziren eta refugiatuak gordetzen ziren jadanik benetan zen uh, uh, giro bat, mena, gerla, gerla, gerla giroa eh, egun hartan. Eta azkenean, uh, George Agerrikin batera, pentsatu genuen, bombe, Georgeen nio, eramanen genuela Elena, eta horrela egin genuen, eraman genuen bere txera, eta anegon zen Elena, beriz, etorri ginen kanbora, eta gero, gure biltzaja bukatu zelarik jonginen Elenaren ikustera. Eta Elenari jangenion ez dira mugitu behar hemendik eta hemen siguritatean zira eta bideetan badira kontrolak nunai. Benetan, eh, ez dakit, mila polizi ba, etorri ziren eh, egun hartan. Eh, ze gertatu zen gero, bon, be, Elenak ez zuen, ez zuen at, E, gelditu nahi, uh, e, ezpeletan, nahi zuen absolutuki baionara joan. Orduan be konpondu ginen, uh, Georgekin batera, George joan zen bere otuarekin, eta ni gibelian Elenarekin, beste otobatian. Eta luza izan genuen, kasualitatez, uh, jandarmen, uh, polizi, uh, otobat gure gibeltik bilzen. Bon, saiatu gira, saiatu ginen eh, be, lasai egoiten pentsatzen eh, bon, berba ez takuritzat. Eta aldiz, beti kontrolak ekiusten genetuen, banan eh, beste Eta e, baionan sartu ginen, eta marraken e, e, ebe jandarmen otoa joan be jandarmeriaren etxedat, mm -hmm. guretzat uf, orduan uh, ginen, eta uh, Elena aterbe seguru, seru, seguruago batean uh, utzi genuen. Mhm. Eta, bon, orduan, zer nola segitzen du, gure afera, jonginen, Jorgekin batera, jonginen biarritzera, goiezko etxearen uh, familiaren etxera, pentsatuz, bon, behar ba, oiek ere arrestatuak izanen dira, eta ez, ez zuten polizirik ikusi. Eta hor, oh, Jorgek deitu zuen bere etxera, <laughs> espeletara, eta han errantziguten, baina zuek, be atera bezain laster, zan, be, bos minutu berantago, polizia etorri zela Jorgen, Jorgen bila. Eta bitxi dena, da, be arrestatu guzien eh, artean, gero prentzanola gertu zen, uste dut, uh, eh, irurogoita bi espanol arrestatuak izan ziren, ero bat, eta e, bat hori zen, George arrestatua izan zela ere. Iratia ipatu duzu, mezuak pasarazteko, eh, hortako ere aipatzen nuen be, telefonorik etzela, etzen internetik, ordean gaur egun, et, ahunt desberdinki pasatzen baitira ere, olako gantolaketak, mobilizazioak, izan ote ziren egun hortan, nola, nola antolatu zen jendea? Ba, uste dut, uh, eh, so, ala, e, gezki horretzen naiz, egun bertan, egun berian, ez dut uste eh, zerbait muntatu genuenik, zeta bon, eh, eh, den denetan ginen, Ba, ni personalki adibidez sartu nintzen etxerat, eta izan zen ere nere nire aizparen baserian, izan zen be atxaldeko bostetan, uste dut, uh, etxemiak eta, zakizen bat polizi, uh, zen nire bat da, nola egiten batian, eta polizia ondoan zen, fermitrai eta batekin, eh, eta haiek poliziak ere erraten zuten, edo efen, ikusten zen, haiek ere zirela naskatuak. Oartzen baitziren, uh, eh, eh, manuak, zirela bat ere egokiak. Eta uh, pentsatzen zuten, be, nola, arrain lodiak erten da frantzisez, ikropoazan, errestatuko zituztela, eta huartzen ziren, be, e, be, aurrak, eta zer, zer atzimatzen zituzten, be, aurrak, eh, amak, eta, eta gizunak ere bai, menan, ahunt eh, bizitza normala egiten zutena. Ez mm. ziren bat gorde uh, ke gordetuak uh, bizi, eta uh, orduan, uh, ziren aiek ere, bon, uh, afera hori biziki uh, bitxia zela. Mila behatzion eta laro geita zazpia zarigira, beraz dola hogeita mar urte uh, urriaren iruan izan zen uh, xarekada hori, milaka polizia, frantziaren manupean, beraz, garaian be, gobernu aldaketa bat uh, izan zen, uh, miterran zen beti buru, baina uh, eskuinarekin eta paskuarekin eh, be, elkarlanean sartu behar izan ziren, eta horrek eragin handia izan zuen politika berri hortan. Bai, eh, eta, bon, uste dut ere, bon, sozialistak ere, asizirela, bon, e, gauzak egiten, fin, refusiatuen kontrako neurriak arzen, Espainian ere, sozialistak baitziren, orduan, eta gale, gal, e, gal, adituzen, bai hemen eipak izkalegian, eta e, orduan pentsatzen dugu, uh, opari bat egin berxetela, e, gal, geldi arazteko, be horren kontra, ebe asiziden errefusiatuak be, eskaintzen Espainiari. Baiz, eta hori da gero atxiloketen ondotik, askifite beraz, Espainaratzen ziren, edo gaiten ziren bezala, edo deportatzen. Ze ondorio zuen beraz, atxiloketa sareka da horrek? Ba, uste dut, uh, be, gu... Eh, Eh, guk bagenuen eh, determinazio edo borontate handiago handia eh, go handiago bat fen, uh, antzinat antinat joeteko. Giroa, nik uste dut, ja, usatu aginen, bon, biziki mingarri esan zen, gogorra, bai, hori bai. Menen ez dut uste beldurtu ginenik, ez dut uste, gehien, Baina, berba eh, gogortu gintuen, fin, eh, pentsatzen, pentsatzen dut eh, gure determinazioa handiagoa izan zela. Mm. pena handia zen, ere guretzat lagunak baitziren, horretzen naiz bizikiongi nola, Ze pena izan nuen ikusiz asun arana uh, kanporatu zutela uh, Algeriara, eta gero be, neska hori uh, ez dutela ikusi uh, be antzu ogoita marurtez, zara guai eh, izuli da Euskal egira, baina pentsatzen dut ogoita marurtez ez dutela ikusi. Hortuan bai, biziki, biziki gogoja izan, dala, izan zela, bai, uh, zan, uh, nola, harreman mailan. Baina gero politiko mailan pentsatzen dut uh, uh, nola, firmoaguak bihurtu ginen, e, pentsatzen dut ere, oartu ginela e, politika hori zela ahunt eh, zela bat ere fina. E, Atzeman zuten zerrenda bat, errefusatuen zerrenda bat, e, zenperen. Ez zuten pentsatu nik uste dut, eh? ez zutela bat aztertu zer zen. Ta joan ziren uh, eman zuten uh, kolpe handi bat mainean, berdin uh, gu ez da beldurtu, e, eh, menan ezen bat ere politika fin bat. Eta zer nahi egin zuten eta eh, mundu, munduaren hain zinean uh, gelditu zen, ze salbakaria izan zen. Mediatikoa izan zen ez, ere Pariseko prentsa eta urbildu zen? Bai, bai, bai, pentsatzen dut, bon, begero, bai, uh, <laughs> biziki ongi horretzen, zer izan zen, bai, izan ziren oiartzunak, orduan, bon, bazen, uh, Doni Langloa, uh, abokatua eta idazlea, izan dugu, edo, ilperro, bon, uh, intelektual batzu, uh, ziren, gu defenditzen, eta biziki importantea dena da, uh, uh, sindikat da magistratur etorri zen uh, bai honarat, Eh, berritze dat, parkatu, eta uh, inkesta handi bat egin zuen, uh, arrestatuak izan ziren guziak eta hemen gelitu zirenak, uh, entzun zituzten, haien lekukotasunak entzun zituzten, eh, horretzen naiz, eta ibiltzen nintzen uh, itzultzaile gisa. Erramezala, duela hogeita marurteko gertakaria gogoan uh, ginuan ere ahatsalde untan, uh, goiz berrin bezala goizuntan, urriaren iruan, uh, mila batzion talar hogeita zazpian, egun hogei bat errefusiatu atxilotu zituzten uh, garaian, uh, Aniamari, gurekin ginuen mileskerra. Mileskerra. Urdin nei gunez de on sentiko Zaren zer parraldeak pariseri eskerronaren munduta Salkeriaren eskunka da ez bataren nabelotza Ez hukatzen dio eskaintza Ez arrazoiari hukatzen Hortizkeri bai, bortizkeri torturari indar guzizken dunari Gure semehei eman sortu izanaren gogoa Kazen seme famatua zer egin du goi baiona Kazen seme famatua zer egin du goi Pompeiok kantatu zuten ere urriak mila batzion hogeita zazpi urriak hiru kantua beraz duela hogeita hamar urte gertatu zen xarekada.